Ainez zariztoi literatur solasariko gira gaurkoan egunon. Egunon. Eta zura entzinean, gaurkoan ere komiki bat. Ainez aipatu duguna, uste dut, eskuali jatietan ere? Bai, dudan egun naiz aurkeztu behartzenetz behiro, <laughs> zenta euskal jatiek aipatu dute hainbat. Marko, gure marazkilari famatuaren proiektu behia da, eta beka, uh, bere eh, eh, betiko kidea komiki gintzan,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 Eh, hortik abiatzen dena, autobusa utxegin duela, eh, <laughs> izenak dion bezala. Bai, be, bon, ba, ipuina labur biltzeko, pixka bat, eh, gure pertsona inagusia Clementin da, uh, emazte gazte bat, hiritara, eta Clementin galdua senditzen da. Existentziarekiko baditu dudak, nahasia da. Eta entxeatzen da bizia baikorki hartzerat, besteak beste meditazioari esker. Baina iduriz uh, sorte txarrak ala ere jarraitzen du. Ben, ba, bederan hala uste du, Clementinek. Beraz, uh, nola erran pixka bat, uh, sorte txarra usatzeko, urunerazteko, uh, yoga ikastaro baten egitera, egiteko autuak egiten du. Asteburu, buru bateko ikastaro batetara joa egiten da autobusaz beste uh, yogi talde batekin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 beste bi pertsona batzuekin, Chantal, aspaldiko lagun bat, eta Jean Eud, eh, zuzendari uh, nagusi ohi bat, Frantzia oinez trebeskatzen duena. Eraz, lau pertsona horiek asteburu algarrikin pasako dute, apairu goxoak egiten, ibilaldiak egiten, eta uh, eta eleketa. Eta elkarrizketa horietan, Antoanek, ipuinak konatuko ditu. Euh, zen kutsuko ipuinak. Euh, eta bizia beste molde batez ikusaraziko die pertsona horiak. Uh, biziki guxuki irakurtzen da, uh, plazera handiarekin, Zinez, liburuak ekartzen du, uh, ekartzen du amultxutasuna, sosegua irakurleari, Liburu hori erraiten alda uh, eh, feel good liburu bat dela, janai baitu ongi, ongi senti arazten zaituela, ara, sentimen uh, sortzen dituela irakurlearen gana. Ipuina interesgarria da, eta Antoanek uh, ipuinean zehar kondatzen dituen beste historioak ere bizik interesgarriak dira, erran behar da deitzen dela uh, tirantadun ipuina, ipuin batetik beste batzuola, txak, txak, txak, sortzen dira. Eta irakurketa goxoa da, eta biziki baikura. Hmm. Eta ez da bat ere neagarri hundarean, eta segitu beti? Bai, ez da eno, enoatzeko horik, aldi guziz ipuin aipakizun behi bat badelako, astapenean ez dugu sobera loturarik ikusten uh, ardatz nagusia eta beste ipuinekin, baina emeki emeki dena plantian ezartzen da, eta bai, fet, bizia era maiteko uh, kurtsoak emaiten ditu Antoanek nun baitan, eta ezkira bate noatzen, ez mm. irri barretsu segitzen dugu irakurketa puntiara ino. Mm. Aktore nagusia Clementin hori baita, zer da pixka bat uh, ximplea, edo bere bizia... Be, alta ez, Clementinen biziak uh, ongi dirudi, ba, maite duen lana badu, uh, bizi da, badu bere uh, gustukoa duen euh, etxe bizitza bat, gaurko neska, uh, bada. Alta eskas bat txenditzen du, edo euh, bizitzeko norabide bat txekatzen du, eta sorte hona txekatzen du.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 zaurien hartatzeko pixka bat balio, balio du gauzak eh, momentu txarretan behar da gauzak beste manera batez ikusteko eh, parada eskaintzen du liburu horrek. Mm -hmm. Iztegiaren aldetik, eskualkia? E, eh, Euskalkia jasuler da, itzulpen joanes urkiso behitiak egindu, ahasuler garria da, Zinaz, hizkuntzaren aldetik ere, ez da oztoporik irakurketa ez du gelditzen,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 Bo, roitarazteko gaurko zure hautua, zointzen? Beraz, izen da autobusa behiru beragabea biatu zen egunekoa. Sortzaileak dira beka, marko eta koson eranen dut ere koloreen zat, garantzitsuak baitira. Argitaletxea deitzen da Ariet eta bimilata an plazaratua izan da. Eta biztanena, kanboko mediatekan ere atzemaiten alko duzuela alokatzeko bai, hemen badugu, uh, bai, zatozte, uh, liburuaren maile gatzerat goztuan. <laughs> Mirezker, hain esaliztoi ondoko aldi hartio. Ikus arte.